أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Došli smo kod drugog hadisa. A ne bih rejete radijallahu anhu, kala, kala Rasulullah sallallahu sallam, la yakbalu Allahu salate ahadikom ida ahdete hatta jetavada. Od Ebu radi Allahom uz da je Allah poslanik sallallahu sallam rekao Allah Žešanu ne prima namaz nekog od vas kada učini hades sve dok ne abdesti. Uh, ovdje što treba prokomentarisati u hadisu od uh, eh, nepoznati riječi, to je ova riječ ida ahdese, odnosno hades. Šta znači hades? <clears throat> hades ovdje se tumači kod islamskih pravnika, ono što izađe na dva prirodna otvora od onog što kvari abdest. Misli se znači na vjetar, e, na, na mokraću i na izmet. Što, što izađe na dva prirodna otvora. Znači, e, odnosno hadis bi znači, Allah Žešanu ne prima namaz nekog od vas, kada pokvari sebi abdest e, sa tim da mu izađe nešto na dva prirodna otvora, do ono što kvari abdest, imamo i tu veliku e, razvijenog učenjaka, e, šta se, da li sve što izađe dva prirodna otvora kvari abdest ili samo nešto i šta od toga, to je duga mesela koja priča za sebe. Znači, Allah ne prima namaz kada neko, znači, kada je neko izgubio abdest na ovaj način, da mu nešto izađe na dva prirodna otvora, čak imamo, da je je, kaže šta je to hades, Horiru Pa je on pojasnio da je to puštanje vjetra. A to on samo objasnio primjer, znači puštanje vjetra misli se i mimo toga, znači, znači e, izlazak mokraće i izmeta. Sve na abdesti. Svedok na e, odnosno eh, značenje, opće značenje hadisa je to e, da Allah Želešanuhu na, nam okazuje sa ovim hadisom da čovjek kada bi klanjao, da bi klanjao namaz, da treba da budi na, u najljepšem obliku i najljepšem izgledu u smislu čistoći i izgleda. I e, zašto, zašto je to bitno? Zato što je e, u takvom, zato što u namazu on u stvari uspostavlja kontakt sa Allahom Želšanovu. E, čineći ibadet, e, namaza, on razgovara sa Allahom Đelešanuhu, munađa, takozvani tihom razgovaranje sa Allahom Đelešanuhu i zbog toga treba biti u, na najljepši, u najljepšem obliku u smislu čistoći tijela tahareta i u, e, znači, tahareta i u smislu njegovog izgleda. I zato postoje ti propisi kako osoba mora biti, koji šartov mora da ispuni da bi, da bi bilo E, da bi namaz bio ispravan. A od je e, i ova taharet. Hadis ukazuje na sljedeći, e, da kaže namaz muhdisa, da namaz onog koji je izgubio abdest. Muhdis znači onaj koji nema abdest. Namaz onog koji nema abdesta ili nema, ili nije uzeo gusul nakon džunubluka, da taj namaz la tukbel, da taj namaz se ne prima nije valja, ne prima se kod Allaha Đelešanu, sve dok ne otkloni, ne otkloni e, te, te dvije smjetnje, to je hades ekber u asgar. Tako učenjac Fatih je Znači imam hades ekber u asgar. Hades ekber, to je veliki hades i e, asgar mali hades. Veliki hades je znači kada je osoba džunup i otklanja se sa uzimanjem gusula. A hades asgar, mali hades, a to je kada se izgubi abdest i otklanja se naravno uzimanjem uzimanjem abdesta. Također hadis ukazuje i kaže da je hades, znači hades u smislu gubljenje, gubljenja abdesta, da je, e, odnosno e, hades u smislu od koga smo jasli, znači da je to e, puštanje vjetra, mokraće ili, ili izmeta, izlazak na prirodna dva otvora, da je to nakd da time se kvari, da se ime kvari abdest. Naravno, drugi dokaze i argumenti kazuju značenje ude la jakbel Allahu salat, ne prima Allah Želešanu namaz nekog od vas, e, e, la yakbel e, kabul, primanje u stvari znači ademu siha salat, primanje znači neispravnost i nevaljanost namaza. Da, da se ne prima taj namaz ademu za, kao da ga nije obavio, ne može obaviti, ali se on ne računa. Ne računa se i neispravni namaz ko obavi namaz bez, bez abdesta, odnosno ako je pod hadesom. Ovdje govorimo e, ako se to desi nenamjerno. Učinjaci su govorili o tome ako osoba namjerno klanja bez abdesta ili džunup. Kakav je propis toga? Tako da imamo, imamo neke stavove učenjaka u anefijskom jeziku kaže da onako namjerno džunup klanja, bez abdesta namjerno klanja, da je to dijelo kufra, da je to ismijavanje se islamom. A od onih koji klanjaju pod ustanu džunubluka su ko? Sihrbazi. Ljudi koji se bave sihrom, a u vanjskim ljudima treba predstaviti da su muslimani, da su od hajra i tako dalje. Jer treba prevarati narod i odu među ljudi, klanja i čak predvodi namaz. E, kako to spoji sa njihovim sihrbaštvom i s namazom, spoji se time za znači stvari oni sa svojim namazom u stvari negiraju namaz i smijavaju se s namazom. I čak, jel, druga solucija, ako klanja namaz, zanijete ga da klanja po glavaru seđina s kojim je sklopio ugovor o zajedničkoj suradnji, ti nečisti dijela koji radi. <clears throat> Također, kaže, hadis ukazuje da je taharet šart valjanosti namaza. Taharet ovdje misli se na, na abdest. U slučaju na abdest se misli. Znači, jer hades, ovdje se vraća hades, znači na ono što izađe dva prirodna otvora, a to se vraća, znači, na, time se, time se a, ovaj, gubi abdest i otklanja se taj hades azgar sa uzimanjem abdesta. Nadam se da ovo je jasno da ne dubimo toga. I to je značenje ovog hadisa. Andalusam Andalusam